Milowani bracia, sestry, drahí priatelia, Kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, verím, że z wielkim wielką túžbou a očakávaním ste prichádzali dnes. wierzę, że z wielkim pragnieniem i z wielkim oczekiwaniem przychodziliście dzisiaj. Túžbou po Bożym słowie. Pragnieniem po Bożym Słowie. Aj moje serce każdego czasu túži po Jeho słowie. Moje serce również za każdym razem pragnie słyszeć Jego Słowo. a túžim počuť jeho hlas. I pragnę słyszeć jego głos. Lebo keď jeho môžeme počúvať, Ponieważ kiedy możemy jego słuchać, tak to upokojí naše srdce. to uspokojí to naše srdce. Spomínam, ako moja manželka nechala mojho, našho, toho najmenšieho synčeka, Pamiętam, kedy moja žona nechala ho dole spať e, Zostavila našeho naszego e, syna, e, by spal tam na dole. A e, išla hore do kúpeľni, aby tam robila si nejakú prácu. I vyšla do góry, do łazienki, żeby tam e, wykonywała jakąś pracę. A e, mala priotvorené dvere, aby počula, kedy sa on zobudí. I miała trochę otwarte drzwi, żeby słyszała, kiedy on się obudzi. A keď malý chlapec zistil, že je sám, A kiedy ten mały chłopczyk stwierdził, że został sam, tak si myslel, že mamička ho opustila v to myślał, dome że mama go opuściła a puścił wielki krík a płacz. i zaczął krzyczeć i płakać. A manželka, wiecie, ona nie ma krídla, Wiecie, żona nie ma moja, y, moja żona nie ma skrzydeł, A kiedy je taký aniel Boży pre pomimo život, tego, że jest takim aniołem Bożym dla mego życia. ale ona len zakričala, zavolala ale ona tylko zawołała. Tu są, synczek mój. Tutaj jestem, synu. A ten wielki płacz cicho. I ten wielki płacz nagle się uciszył. On jeszcze nie widział mamiczku. On jeszcze nie widział swojej mamusi. Ale poczuł jej głos. Ale usłyszał tylko jej głos. A my jeszcze nie widzimy naszego Pana. My też jeszcze nie widzimy naszego Pana. Ale poczujemy Jego głos. Ale słyszymy Jego głos. My go możemy poczuć, stretawać w Jego słowie. My możemy się z Nim spotykać w Jego słowie. A to jest dobre, kiedy tużymy poczuć I to jest dobrze, kiedy pragniemy usłyszeć Jego głos. Przypominam sobie, keď som bol taký malý chlapec, sobie jeszcze czas, kiedy byłem chłopcem. vyrastal som na dedine Ja wyrastałem na wiosce a mój ojciec ma zobral prvýkrát do mesta. i mój tata po raz pierwszy wziął mnie do miasta. Na bicykli vzadu mal také se- Na rowerze z tyłu miał takie siodełko a cały czas e, proste vyz- rozprával mi. I przez cały czas mi opowiadał. A keď sme prišli do mesta, E, Kiedy przyjechaliśmy do miasta, tak som sa na tie vysoké budovy, že čo to je. pytałem właśnie, patrząc na takie wysokie budynki, co to jest, tato? A môj otec mi vysvetloval, že tam hore bývajú ľudia. I mój tata mi wyjaśniał, tam na górze mieszkają ludzie. A ja som nemohol pochopiť a pýtal som sa, Jak za tam chore widry Ja mówiłem, nie mogę zrozumieć. Pytałem go, w jaki sposób oni e, tam się wyczołgają na górę. <laughs> A tak som obdivoval prvýkrát mesto. A więc po raz pierwszy e, byłem w mieście wtedy. A prvýkrát som widział wielkie wykłady. I po raz pierwszy widziałem e, wielkie sklepy. A v tych výkladoch e, všetok ten tovar. I v tych sklepach wszystek e, ten towar. Wiecie, popred obchody v tých e, veľkých, veľké sklenené výklady sú to. I przed sklepami są takie wielkie, jak to po polsku, z wystawy, tak? A ja som išiel od jedného skla k druhému. I przechodziłem od jednego szkła do drugiego. A hovorím, o, Ojciecko, aj toto mi kup. Ja mówię, tato, to mi kup. Aj to mi kup. To mi też kup. O, a toto je čo? A, a co to jest? Aj to by som chcel. To też bym chciał. A mój ojciec naraz widział, że już przestał, so, przestał mi zaujímavý być on. Nagle mój tata zobaczył, że przestał on być dla mnie interesującym. A tak sam je na chwileczkę schował. I tak na chwilę schował się przede mną. Zasiel pomiędzy do, do dverí obchodu a tam sa utiahol Stanął w drzwiach sklepu i tam się schował przede mną. a čakal, čo, čo sa bude diať. I czekał, co się będzie A ja som išiel ďalej a hovorím, aj toto mi kúp. Ja poszedłem dalej i mówię, to mi kúp. Kúpiš mi? Kupisz? A žiadna odpoveď. I nie było odpowiedzi. Pozrel som sa, Popáče? A naraz som uvidel, že som sám. Takhle zobačujem, že jestem sám. A to si viete predstaviť. Že potrafíte wow! sobie to wyobrazić. Tak som reval. Tak plakávam. Že možno, že ma to počuli aj doma na dedine. Može tam v domu na wiosce služeli mne. A potom prišiel môj ocko von. A potom przyszedł môj táta do mne. A hovorí, ach, tu som synček, neboj sa. I mówi, tu jestem synu, neboj sa. Ty si ma tu nechal. Zostawiłeś mnie tutaj. bo ty ma vôbec lubisz. Ponieważ w ogóle mnie nie lubisz. A mówi, no ako by som ja tu mohol bol Mówi, jakbym mógł cię tutaj zostawić? Ty si syn. Ty jesteś moim synem. Ako ty hľadáš tvár Božiu? W jaki sposób ty szukasz Bożego oblicza? Jak ty hľadáš obecenstvo so W svojím jaki sposób ty szukasz społeczności ze swoim Panem? Prečítaš si tak narýchlo. Czy tak na szybko przeczytasz? A dobre. Dobrze? A idem. I idę dalej. Albo hľadáš tvár pana, Albo czy szukasz oblicze Pana a prosisz pana i prosisz Pana. Panie, Panie, hovor ku mne. przemów do mnie. Ja chcę mať obecenstvo s tebou. Ja chcę mieć z Tobą społeczność. nie nestačí len také povrchné stretnutie s tebou. Nie wystarczy mi takie powierzchowne spotkanie z Tobą. Ja chcę abyś si ku mnie hovoril. Ja chcę, byś do mnie przemawiał. chcę aby, aby są mal istotu, że ty ma poczujesz, Chcę mieć pewność, że Ty mnie słyszysz jest bardzo ważne, aby Bożie dziecko miało obecność, żeby Boże dziecko miało z Bogiem społeczność. Lebo nam Boże Słowo tak to mówi. Ponieważ Boże Słowo właśnie tak nam mówi. Kiedy mamy obecństwo jeden z drugim. Kiedy mamy społeczność jeden z drugim, mamy obecństwo z naszym Bogiem. to Bogiem, mamy społeczność z naszym Bogiem, a krv Ježíša Krista, I jeho krew syna, Jezusa Chrystusa, Jego Syna, nas očistuje od nas każdego oczyszcza grzechu. od wszelkiego grzechu. Widzicie, jest potrzebne obecieństwo A więc widzicie, potrzebujemy mieć społeczności Wiecie, z Bogiem. Wiecie, mnohokrát chrześcijanie nie mają istotu odpuszczenia Wiecie, dlaczego wiele razy chrześcijanie nie mają pewności zbawienia lebo nezápasili o obecenstvo, Ponieważ živé obecenstvo s Bohom. nie walczyli o żywą społeczność z Panem. A potom nemajú obecenstva ani medzi sebou. A potem nie mają społeczności również między sobą. Len ten človek dokáže, dokáže mať obecenstvo s tým druhým. Tylko ten człowiek potrafi mieć społeczność z innym człowiekiem. To, duchowne, to duchowne obecenstvo. To, tę duchową społeczność. Ktorý má obecenstvo s Bohom. Ten, który ma społeczność z Bogiem. Ten wie ma duchowną temu. Ten potrafi znaleźć sobie duchowy temat. A ten wie o duchownych wecjach rozmawiać. I ten potrafi rozmawiać na duchowe tematy. Często my świadkami to, że za stretną wariację. Bardzo często jesteśmy świadkami tego, że spotkają się A rozprawiają, że którą obchodzie co i I mówią między sobą, co jest taniej w tamtym sklepie i co znowu a, a tam, taniej w tam, tym. A tam mają taką akcję. I tam i w tam jest y, taka zniżka, mówią. Hmm. A tam a tam sa dá dostať taký tovar. I tam možno kúpiť taký tovar. A toto a toto som kúpil. I to i to lacno. vám vlastne tak táňo. A serc, sestra hovorí, no teba mi pán Boh poslal. I siostra mówi, no pán Boh ti mne poslal do drogy. A ja tam pôjdem, aj ja tam budem. Ja tež tam pójdę i tež tam będę kupovať. <laughs> No ale pán Boh ju nie preto poslal do cesty. No Ale pán Boh nie po to, postavil ju na drodze. Aby sme si hovorili len o tom, čo je kde lacné. sme rozmawiali tylko o tom, co kde taniej možno kúpiť. Ale preto, aby sme mali duchovné obecenstvo. Ale po to, sme mieli duchovnú spoločnosť. Aby sme sa mohli zdieľať to, čo prežívame. Že by Żebyśmy mogli dzielić się tym, co przeżywamy. Aby som wiedział otworzyć swoje serce. Żebym potrafił otworzyć swoje serce. Aby ten mój brat si wiedział otworzyć swoje serce. Żeby ten mój brat potrafił otworzyć swoje serce przede mną. A tak to wzajemnie, abyśmy za mogli zdzielać. I tak wzajemnie mogli się dzielić ze sobą. Czym oslowił Bóg nasze czym serce. Czym Pan Bóg przemówił do naszego serca. Co przeżywamy w Panu. Co przeżywamy w Panu. To jest bardzo dôležité. To jest bardzo ważne. Kiedy mamy obecenstwo z Bogiem. Kiedy mamy społeczność z Bogiem kiedy mamy obecieństwo jeden z drugim. Kiedy mamy społeczność jeden z drugim. Wtedy krew Jezusa Chrystusa. Wtedy krew Jezusa Chrystusa nas Oczyszcza nas od każdego grzechu. Od każdego grzechu. Dnes večer by som chcel hovoriť o víťaznom kresťanskom živote. Dzisiaj wieczorem chciałbym wam coś powiedzieć o zwycięskim życiu chrześcijanina. A hneď na začiatku vám dám otázku. I zaraz na początku postawię takie pytanie przed wami. Čo si myslíte, existuje víťazný Czy myślicie, život? że istnieje takie zwycięskie życie chrześcijanina? Mnohokrát sa stretávam s kresťanmi, Wiele spotykam się z chrześcijanami, ktorých život by som vedel tak nakresliť takou schémou takej sinusoidy. których życie potrafiłbym odbiť ako taký schémat sinusoidy. Viete si predstaviť túto takú myslenú čiaru? Potrafíte sa vyobražiť takom pomyšnom prostom? A teraz vidíme, ako to ide hore. A nagle vidíme, jak to s nimi ide do góry. A potom dole. A potom v dół. A potom pod čiaru. A potom pod kreske No a potom znovu to ide hore. A potom znowu v góre. Znovu sa to dotýka tej čiary. Znovu spotyka się s tom prostą. A tak ďalej. I tak ďalej. Raz hore, raz dole. Raz hore, raz dole. W górę i v dół, v górę i w dół. Wy w Polsku takie to chrześcijaństwo nie macie. Wy już w Polsce nie macie takiego chrześcijaństwa, Wy stale prawda? len Ciągle jesteście tylko tam na górze. My sme mali na Slovensku jednego humorystu. Mieli na Słowacji pewnego dowcipnisia <laughs> a ten mówił, że jako zápasil z medveďom. i ten zawsze mawiał, w jaki sposób on walczył z niedźwiedziem. A mówił, że raz bol medveď hore, raz, bol, raz są bol ja pod medveďom. <laughs> Tak to mówił, że raz bol medveď hore, raz som ja bol pod medveďom, hej? mówi, że e, raz w pewnym momencie niedźwiedź górował, a w pewnym momencie on był pod niedźwiedziem. <laughs> A znowu bol medwiedź chore. I znowu niedźwiedź w górze. A za są bol pod medwiedzią. I znowu ja znalazłem się pod niedźwiedziem. Mówi. To znamy że vždy bol pod medwiedzią. To znaczy zawsze był pod niedźwiedziem. <laughs> On to tak wiedział powiedzieć, jako keby sa boli, točili s medveďom, že raz medveď hore, raz on hore. A on to ale... tak potrafił powiedzieć, jakby, wiecie, w tej walce e, raz on zwyciężał, raz nie, wiecie? Ale, ale potem, kiedy sa człowiek nad tym zamyślał, co mówił... Potem, kiedy pomyślał człowiek o tym, co on powiedział... Zistil, że stale był pod medwiedzią. To stwierdził, że to ciągle on przegrywał. No niektórzy chrześcijanie są stale pod medwiedzią. No, niektórzy chrześcijanie ciągle są pod niedźwiedziem. Stale są pod tą ciarą. Ciągle są pod prostą. A zase niektórzy si myślą, że, że to idzie stale nad tą ciarą. I znowu niektórzy myślą, że y, ich życie jest nad prostą. Jaki jest ten wyciazny żywot? Jakie jest to życie zwycięskie? Wiecie, ten wyciazny żywot... Wiecie, to życie zwycięskie... Ten nie jest ani chore... Y, ten nie jest w górze... Ani dole nie jest również na dole, ale to ono jest to na Bożym Słowie. ale on stoi na Słowie Bożym. Všimnite si pána Ježiša Krista. Zauważcie na Panu Jezusie Chrystusie. Pana Jezusa Ježiša chcieli w jednej chwili vyvýšiť a urobić go królem. W pewnym momencie Zodwinąć chcieli podnieść Pana Jezusa Chrystusa, wywyższyć Go, uczynić Go królem. A co urobił? Co on zrobił? z spomedzi. On wyszedł, odszedł. Nie dovolil, aby ho vyvýšil. Nie pozwolił, żeby oni go wywyższyli. On odišiel z pomysłu. On po prostu wyszedł. od Išiel nich. do obecenstva so svojim On poszedł, by mieć ze swoim ojcem społeczność. Išiel na modlitwę. Poszedł na modlitwę. Na zvláštne pr- miesto, Na pewno szczególne miejsce, kde hľadal ovocen- obecenstvo so gdzie szukał społeczności ze swoim ojcem. kiedy? Innym razem Spomente si, ako keď prišiel do Nazareta, Przypomnijcie sobie, Jezus przychodzi do Nazaretu, kde bol odchovaný gdzie się wychował, a on hovorí, toto slovo, čo som vám prečítal, i on teraz, mówi właśnie to, co wam teraz przeczytałem. to sa naplnilo pred vašimi To očami. się wypełniło tutaj przed waszymi A oni sa nahnevali Oni się zezłościli a začali ho vyháňať von i zaczęli go wypędzać z synagogi a tlačili ho k jednemu vrchu i pchali go na pewną górę, aby ho zhodili dole. żeby go zrzucić w dół. Teraz ho nie chceli wywisić, Tym razem nie chcieli go wywyższyć. teraz ho chcieli zhodzić Tym dole. razem chcieli go zrzucić A w čo dół. urobil pán Ježiš? Co on zrobił? z pomiędzy nich. Odszedł. Existuje víťazný żywot. Czy istnieje życie zwycięskie, który nie, nie da się charakteryzować takou sinusoidou, Ktoré nie charakterizovať sinusoidou. ale ktorá, ktoré sa dá charakterizovať tou priamou cestou, ale ktoré je možno charakterizovať tom tou drogom. rovnou cestou, Tom prostom drogom. ktorá ide za Pánom Ježišom, Ktorá provádí za pánem Jezusem. Ja vidím że tym przykładem jest Pan Jezus Chrystus. Ja widzę, że przykładem dla nas jest Pan Jezus Chrystus. Często som sa zamýšľal nad tym. Bardzo często zastanawiałem się nad tym. Że jak jest to możliwe, że kiedy pozeram się na Ewangelia, jak to jest możliwe, kiedy patrzę na Ewangelię, tak widzę, jako keby Pan Jezus miał napisany určitý scenariusz życia. Widzę, jak gdyby przed Panem Jezusem został położony pewien scenariusz życia. A v tomto scenári života ako keby boli popred pripravené skutki. I w tym scenariuszu jakby były do przodu przygotowane te uczynki, w których ojciec miał być osławiony. W których, z których ojciec miał wziąć sobie chwałę. Iste si wspominacie na niektóre udalosti. Na pewno pamiętacie o niektórych wydarzeniach. ako Pán Ježiš Kristus je volaný Jairom, Jak... aby išiel a uzdravil jeho dceru. Pan Jezus Chrystus jest zwany przez Jaira, żeby poszedł i uzdrowił jego córkę. A teraz príde žena trpiaca na krwotok. I nagle przychodzi kobieta cierpiąca krwotokiem. A Pán Ježiš s ňou trávi čas. I Pán Jezus spędza z nią czas. A Jairus čaká, kedy Pán Ježiš bude voľný pre Jair čaká, jeho potrebu. Kiedy Pan Jezus e, e, zajmie się jego potrzebą. A potom ďalej pokračuje. A potem dalej kontinuuje podruž. A cerka už tam leží mŕtva. I cúrka leží už mŕtva. A pán Ježiš hovorí, nezomrela ona, ale A Pan spí. Jezus mówi, ona nie ona tylko śpi. A vysmiali sa mu. I našmievali, že... z Lebo oni vedeli, že, bola, že je mŕtva. Ponieważ wiedzieli, že umarła. A on ich vyhnal všetkých A on von. vypendil ich. A dievčaťu hovorí, dievča I do tebe dziewczyny hovorí, mówi, tobie mluvie. staň. Staň. A dziewczę wstało. I ta dziewczyna wstała. A sława Bożia się zjawiła. I Boża chwała pokazała się. Jakie nadherne scenary. Jaki cudowny scenariusz. Jak nadherny scenár toho, kiedy przychodzi Pán Ježiš w 11. kapitole Janowej. Jaki cudowny scenariusz tego, kiedy Pan Jezus przychodzi w 11 rozdziale Ewangelii Jana ku hrobu Lazaromu. do grobu Łazarza. a kiedy widzi płaczących Żydów, zovre jeho srdce. A kiedy widzi, jak Żydzi płaczą, to wzruszy się w swoim sercu. A potem Jezus zaplakal A Jezus zapłacze a mówi: odwalcie kamień. i mówi: Usuńcie kamień. A zawołał mocnym mocným I zawołał potężnym głosem do, do hrobu Lazarovho. do grobu Łazarza: Lazare, poď von! Łazarzu, wyjdź! A Lazar vyšiel. I Łazarz wyszedł a bol omotany obojmi. I on był y, obkręcony y, takim bandażami. A mówi, rozwiążcie go. I on mówi, rozwiążcie go. A niechajcie go odejść. I zostawcie go. Nadherne scenary. Cudowny scenariusz. A widzimy ten jego vítězný život. I widzimy jego zwycięskie życie. Że Pan Jezus Chrystus nie w jakich naczyniach. Że Pan Jezus Chrystus nie żyje w jakiejś euforii. Nie, nie krzyczy nigdzie halleluja, Nie krzyczy w pewnym miejscu halleluja, halleluja. A potem nigdzie je dole A potem gdzieś jest pod prostą. Depresja. Przeżywa depresję. Nie. Nie. Ja widzę jego żywot. Zo dňa na deň. Ja widzę jego życie dzień po dniu. Krok na krok. Krok za krokiem. Isto k cieľu, ako ide. Na pewno do celu, dokąd zmierza. Pewnym krokom. Takim pewnym krokiem. Ide do cieľa. Zmierza do celu. Aj pre nás má Boh pripravený víťazný Či život. I dla nás má Pán Bóg przygotowany zwycięskie życie. Alebo to musí byť raz hore, Albo raz dole. to tak jest, że raz na górze, raz na dole. Ja verím tomu, že Pán Ježiš má aj pre nás pripravené Ja wierzę to, že Pán Ježiš život. má i dla nás pripravené to zvyčajné A viem, že má pripravené aj pre nás I wiem, že i dla nás svoje účinky má pripravené. A viete, odkiaľ to viem? Či viete, skąd ja to viem? V liste Efežanom, druhej liste kapitole, do Efezian, druhým rozdiale, 10. wersi, 10. versete, tak to hovorí Pavel Apoštol. Tak mluví Apoštol Pavel. Efežanom, druhá kapitola. Áno. že Pán Boh tu má pripravené pre nás svoje skutky. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Môj preklad hovorí, že už tieto skutki boli wopred pripravené. Moje tłumaczenie mówi o tym, że te uczynki były już do przodu przygotowane. A do końca aż już przed założeniem świata. I one zostały przygotowane przed założeniem świata. To jest bardzo zwłaszne. To jest bardzo interesujące. A jest tu otázka, że ci aj pre nas są tak to przyprawione skutki. I jest teraz pytanie, czy również dla nas te uczynki są przygotowane. A tu mówi Boże Słowo, że ano, Tutaj a my mamy mówi Słowo Boże, tak, dla nas również. A wiecie, jaki jest rozdział, kiedy my idziemy w swoich własnych skutkach? I czy wiecie, jaka jest różnica, kiedy my podążamy we własnych uczynkach? Choci, choci konáme náboženstwie, ke kresťansku nějakou službu. Nawet jeżeli usługujemy, służymy Bogu, chrześcijańską służbę, a ak to nie je podľa vôle Bożej, jeżeli to nie jest według Bożej woli, a to nie jest Bohom przyprawiony skutok, jeżeli to nie jest przez Boga przygotowane ten uczynek, wiecie jaki jest výsledok? czy wiecie jaki jest tego wynik? że to robimy na svoju chválu. Że to czynimy dla swojej chwały. Len tie veci, ktoré robíme, na, e, ktoré sú pripravené Bohom Tylko te rzeczy, nás, które zostały przez Boga przygotowane dla nas, tie robíme na Božiu slávu. te czynimy dla Bożej chwały. A preto skontrolujme, I dlatego sprawdźmy, kdokoľvek sme. y, kimkolwiek jesteśmy. Či je tu niekto kazateľ, czy jesteś może tutaj pastorem. Albo niekto do starszy zboru. Albo jesteś starszym zboru. Według zboru. Jesteś liderem zboru. Albo niejaki inni pracownicy w Albo jesteś innym działaczem w kościele. Daj sobie otasku. Postaw to pytanie. że ci chodzisz w przyprawenych Bożych skutkach. Czy ty chodzisz w tych przygotowanych przez Boga uczynkach? Albo ty to skutki si si vybral sam. Albo te uczynki ty sam wybrałeś. Lebo ak, si, ak chodzisz w tych Bożych skutkach... Ponieważ jeżeli, jeżeli chodzisz w tych Bożych uczynkach... W tych Bożych przyprawenych skutkach je Bóg osławiony. W tych Bożych przygotowanych uczynkach Pan Bóg jest wywyższony. Ale ak chodzisz vo svojich skutkoch, ale jeżeli chodzisz we własnych uczynkach, tak hľadáš svoju vlastnú chválu. To szukasz swojej własnej chwały. A len ten je rozdiel. Tylko taka jest różnica. Że komu służysz? Komu służysz? Ten cię odmieni. Ten da ci zapłatę. Ak służysz ludziom, jeżeli służysz ludziom, oni cię odmienia. To ludzie dają ci swoją zapłatę. O, peknie si śpiewał. O, ładnie śpiewałeś, mój bracie. Albo peknie si to urobil, Albo ładnie to, dobrze to zrobiłeś. Albo si peknie kazał. Dobrze usługiwałeś. Masz, tam masz odmen. Tam jest twoja zapłata. Ale jak chodzisz w skutkach Bożych... Ale jeżeli chodzisz w Bożych uczynkach... A kiedy ci ludzie nie dziękowali... Nawet gdyby ludzie nie dziękowali ci... A kiedy ludzie nie wszimli si Nawet gdyby ludzie nie zauważyli twoją służbę... Ale wiesz, że to, co robisz... Ale wiesz, że to, co ty robisz... Je Bogą przyprawiony przez skuto, Boga przygotowany uczynek... U niego będziesz mieć swoją opłatę. To On da ci zapłatę. Túžim potom chodiť v týchto jeho skutkách. Pragnę po by chodzić w Jego uczynkach. A túžim konať jeho vôľu. I pragnę wykonywać Jego wolę. A teraz je na mieste otázka, I teraz na miejscu jest to pytanie, ako sa my, kresťania, w jaki sposób my jako ak veríme tomu, že sú Bohom pripravené pre nás skutky, w to, że przez Boga są przygotowane dla nas Ako sa uczynki, do tych to skutkov, w jaki sposób do tych uczynków, do tej to miłości Bożej, do tej Bożej łaski, jak sa dostać? w jaki sposób możemy tam wejść. Lebo widzimy, że aj w živote Pana Jezusa. Ponieważ widzimy, że również w życiu Pana Jezusa te pripravené skutky To je- prišli až v 30, 30 jeho rokoch. przygotowane przez Boga uczynki, on wszedł w nie dopiero mając 30 lat. a rozhodol sa, aby všet každý skutok, i zdecydował się, że każdy uczynek, aby on stúpil do tych skutków, które mu otec vopred przyprawił, żeby wszedł do tych uczynków, które ojciec przed nim przygotował. On mówi: musím konať skutki, które kim je, dne, kým On mówi, muszę wykonywać te uczynki, dopóki jest dzień. Lebo przyjdzie noc, kiedy nikt nie będzie mógł pracować. Ponieważ przyjdzie noc, kiedy nikt nie będzie mógł pracować. A on był przyprawiony konać skutki, które mu ojciec wopred przyprawił. On był przygotowany wykonywać te uczynki, które ojciec przede mu przygotował. A sa k mu to dostał? W jaki sposób dotarł do tego? Pozrime, jego pierwsza cesta... Popatrzmy, jego pierwsza droga. To nie, nie szła do synagogi. Ona nie zmierzała w kierunku synagogi aby tam kazał Boże Słowo. Żeby tam dzielił się Słowem Bożym. Wiecie, kam wiedla jego prawa cesta? Czy wiecie, dokąd prowadziła jego pierwsza droga? Jego prawa cesta wiedla Jordanu. Jego pierwsza droga prowadziła do Jordanu. A tam przychodzi, a zaradziuje się między tych grzeszników. I tam przychodzi i staje w rzędzie wśród tych grzeszników. A niechała was krstić krstom Janowi. I prosi Jana, żeby Jan go ościł. A Jan, kiedy widzi, że idzie k niemu, A Jan, kiedy on zobaczył, że Pan Jezus idzie do niego, nastala pierwsza prekážka. to nastaje pierwsza przeszkoda. Jan bol dobrým priateľom pána Jan był dobrym przyjacielem Pana Jezusa a poznał Pana Jezusa, i znał Pana Jezusa. A on mówi: ty idziesz ku mnie. on mówi, to ty przychodzisz do mnie? to ja by som mal byť od ciebie Przecież pokrstený. ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie. A čo hovorí pán Ježiš? A co mówi Pan Jezus? Tu prvú prekážku on zmôže, To premôže. tę pierwszą przeszkodę on przezwycięży. A hovorí, teraz nechaj Ján. I mówi pozostawianie. Lebo nam je treba naplniť každú Ponieważ spravodlivosť musimy Božiu. wypełnić wszelką Bożą sprawiedliwość. Mnohí kresťania, Wiele chrześcijan, keď sa rozhodnú ísť za pánom gdy Ježišom, zdecydują się iść za Panem Jezusem, ta prawa prekážka pre nich jest to krst. Ta pierwsza przeszkoda dla nich to jest chrzest. Oni mówią, kiedy som bol e, maličk, keď som bol Oni mówią, no kiedy jeszcze byłem w pieluszce. Mama, ojciec ma zobrali. To mama i tata wzięli mnie. Pokrstić ma. E, żeby mnie ochrzczono. A pokrstili ma. I ochrzczono ja mnie. Ja już nie potrzebuję krst. I już nie potrzebujesz tu. Ale chcą naśladować Pana Jezusa. Ale oni chcą naśladować Pana Jezusa. U nas e, na Słowensku jest mnoho takich skupin. U nas na Słowacji jest wiele takich grup. Które mówią, ja, nie potrzebuję Jordan. Które mówią, niepotrzebny mi jest Jordan w moim życiu. Ja som jako dziecko był pokrstny. Ja zostałem ochrzczony będąc dzieckiem. A ja som za rozhodol naśladować ja Pana Jezusa. Ja zdecydowałem się naśladować Pana Jezusa. A mnie to staci. I wystarczy mi. Ja nie pochybuję, że im to staci, Ja nie wątpię w to, że im wystarczy, ale do skutków Bożych nie mogą wkroczyć. ale nie mogą wejść w Boże uczynki. To jest wielkie tajemstwo. To jest wielka tajemnica. Niektórzy chrześcijanie by chcieli do Božích skutków. Niektórzy chrześcijanie chcieliby wejść w te Boże uczynki przez to, że zaczną zapoja sa do tych stôp Pana Jezusa. że podłączą się pod te stopy Pana Jezusa A chcú uzdravovať. I chcą uzdrawiać. Chcú kázať Božie slovo. Chcą y, e, służyć Słowem Bożym. A chcú robiť divy a zázraky. I chcą wykonywać cuda i znaki. Ale bratia a sestry, skutky Božie Ale bracia i siostry, te Boże uczynki začínajú pri Jordáne. zaczynają się nad A Jordanem. poviem vám prečo. I ja powiem wam dlaczego. Pozrite sa, aké tajomstvo sa stalo s pánom Ježišom. Popatrzcie, jaka tajemnica działa się z Panem Jezusem. Pan Jezus Chrystus tym, że przyszedł do Jordana, Pan Jezus Chrystus przez to, że przyszedł do Jordanu, wydał prawdzie świadectwo, wydał świadectwo prawdzie o swoim ojcowi, o swoim ojcu, że on jest święty, że on jest święty, a dokonali, i doskonały, jedyny święty czysty Bóg, jedyny święty czysty Bóg, a że ludzie i że ludzie potrzebują pokanie, potrzebują pokuty. A keď on toto svedectwo vydal, a kedy on to svedectvo wydał, a v poslušnosti a pokore ide i ku krstu pokania, i v pokorze idzie, by dať się oštiť, tak prichádza späť svedectvo. To świadectwo wraca do niego z powrotem. Ty si mój milovaný syn. Ty jesteš syn môj umilovaný. Ktorom sa mi zalúbilo. V tobie mam upodobanie. Wiecie, Wiecie, čo sme získali vtedy, keď sme my vydali svedectvo Wiecie, co o Panu uzyskaliśmy Jezusie? tym, kiedy my wydaliśmy świadectwo o Panu Jezusie? Keď sme pred ľuďmi, pred svetkami, Kiedy przed ludźmi, przed tymi świadkami, sme vydali svedectvo, že On je svetý wydaliśmy świadectwo, że to On jest tym świętym, a my sme tí a my jesteśmy grzesznikami, ktorí vstupujeme do hrobu vody, którzy wchodzimy do tego grobowca wody abyśmy wnorili żebyśmy zanurzyli się swój żywot swoje życie do Jego śmierci. Do Jego śmierci. Wydaliśmy prawdzie świadectwo o Nim. Daliśmy świadectwo prawdzie o Nim. A tu przychodzi spiatocznie pre nas A tutaj przychodzi dla nas świadectwo z powrotem. Dostawamy świadectwo. I otrzymujemy świadectwo, że aj myśmy, że również my jesteśmy Jego Bożie dzieci. ukochane Boże dzieci. A kto obejdzie Jordan, jeżeli ktoś nie uczestniczy w Jordanie, celý żywot, to przez całe życie zápasí o to svedectvo walczy właśnie z tym świadectwem. a chce získať to I chce uzyskać to Robí świadectwo. dobre dobre skutki, Czyni dobre uczynki. A sa idzie roztrhať do dobrych skutków I nie wiem, może się rozerwać od dobrych uczynków. a jeszcze stale nie ma istotu, że on nie może Božie ciągle nie ma pewności, że on jest Bożym dzieckiem. Ale to to świadectwo nie przychodzi na zakładzie zasług. Ale to świadectwo nie przychodzi na podstawie moich zasług. Ale to to świadectwo przychodzi na podstawie mojego wyznania. To świadectwo przychodzi na podstawie mego wyznania. To, że som ja wyznał o Bogu, to, że jest prawdziwy. Ja wyznałem o Bogu, że On jest prawdą. A tak przychodzi spec świadectwo do mojego sposób wnętrza. przychodzi z powrotem świadectwo do mego wnętrza. Ano, a ty si moje milowane tak, i ty jesteś moim ukochanym Aleluja. Máš toto svedectvo Či v sebe? Máš to świadectwo w sobie? Albo stále chceš niečo robiť pre Boha? Albo ciągle chcesz, chcesz coś wykonywać dla Boga. Aby si mohol byť jeho dieťaťom. Żebyś mógł być jego dzieckiem. Viete, to je rozdiel. Takže jest różnica. Ja służę Panu, pretože som jeho ja dieťaťom. Ja służę Bogu, dlatego że jestem jego dzieckiem. Nie preto służę Bogu, aby som bol Nie dlatego służę Bogu, żebym się stał Bożym dzieckiem. Teda dostávame svedectwo a więc otrzymujemy to świadectwo. Späť do svojho vnútra. Z powrotem do swego wnętrza. Že sme jeho milované Że jesteśmy dzieci. jego ukochane dzieci. Aj ty, drahá duša. I ty, droga duszo. Aj tebe dáva Duch Svetý I tobie Duch Święty daje świadectwo. Która si vyznala Pána Ježíša Krista. wyznałaś Pana Jezusa. W krste. E, przez chrzest. Keď si vnorila svoj život do jeho smrti. Kiedy swoje życie zanurzyłaś do jego śmierci. A wstala si k nowemu životu. I wstałaś do nowego życia. Że si jego milowane dziecko. Że jesteś jego ukochane dziecko. A tu Duch Święty zastępuje na A Pana A tutaj Jezusa. Duch Święty wstępuje na Pana Jezusa. Podobę holubicy. E, jak gołębica. A Pan Jezus był napełniony Duchem Świętym. A Pan Jezus został napełniony Duchem Świętym. A je to krásne, kiedy Boże dzieci mogą być pełne Ducha świętego. Jakie to jest cudowne, kiedy Boże dzieci mogą być pełne Ducha Świętego. No i tu sa Wiele chrześcijan tutaj zaczyna biec. Są prežil napełnienie Duchom Svetým. Przeżyłem napełnienie Duchem Świętym. A chyba idziemy uzdrawować. I dawaj, idziemy uzdrawiać. Idziemy czynić dziwi a zázraky. Idziemy wykonywać cuda a i potem znaki. widzimy, ako są w owiszkach ich a żywot. Potem widzimy tam w górze ich życie. A potem po niejakim czasie to klesa, A potem za jakiś czas to obniża się, obniża. A potom už nie sú na čiare. I już nie są na tej prostej. Ale zaczynają i z čiaru. Ale idą pod prostą, głęboko, głęboko, Głęboko i głęboko. A wołają: o Boże, I buď volajú, milostivý. Boże, bądź miłości. A nie rozumieją, prečo tieto I nie rozumieją, dlaczego te rzeczy mają miejsce. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo obiśli púšť. Ponieważ nie uczestniczyli w pustyni. Pan Jezus Chrystus był pełny Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus był pełen Ducha Świętego. A teraz Świętego. poprosím brata I teraz będziemy czytać Słowo Boże z, Eva, z Evanielia Lukášovo, z Ewangelii Łukasza, zo czwartej kapitoli, czwartego rozdziału. A prosím, abyś si przeczytał od pierwszego verša Będziemy czytać od pierwszego wersetu aż po koniec 14. verša. po czternasty werset. Łukasz 4, 1, 14. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni, kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie te królestwa świata w mieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. Odpowiadając Jezus rzekł mu, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. A potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Powiedziano: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Teraz bym chciał, abyśmy si wszimli dwa biblickie teksty. Teraz chciałbym, żebyśmy zauważyli dwa wersety w Biblii. Przeczytaj ten pierwszy wiersz. Pierwszy werset czwartego rozdziału. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. A teraz czternasty werset. I teraz czternasty werset. Mówi tak. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei. A Jaki rozdział tu widzicie? Jaka, jaką różnicę dostrzegacie? Ježiš pełny Ducha Świętego. Jezus pełen Ducha Świętego Idzie na púšť, idzie na pustynię, a vracia się z púšte ale wraca z pustyni nie pełny Ducha nie pełen Ducha Świętego, ale w mocy Ducha ale w mocy Ducha Świętego. Myslíte si, že je tu nějaký Czy rozdíl? myślicie, że jest tutaj jakaś różnica? No to je veliký rozdíl. Tu jest wielka różnica. Kolko ľudí prežije naplnenie duchom Ile Svetým? ludzi przeżyje napełnienie Duchem Świętym? Колко Ile ludzi przemówi na językach? Колко ja ludzi u кольких ludzi са проявują mnohe dary Ducha Świętego. U ilu ludzi przejawiają się dary Ducha Świętego? A preca widzimy w ich żywocie raz chore. A pomimo tego widzimy dole. w ich życiu raz na górze, raz na dole. No som si dával otázku. Wyrazy kładłem sobie pytanie. Jak je to możne, że taki Boży służący? Jak to jest możliwe, że taki Boży sługa Videl som, ako krásne rovno ide jeho život. żywot. jak ładnie, rovno biegnie